Усе життя можна віддати за таке щастя. Але я на могилі поклялася помститися і помщуся. У вас, мабуть, небагато часу, Петро Івановичу, і сидіти отут на очах у всього Старогорська надто довго не випадає. Ні, нічого. Нас охороняють. В разі небезпеки попередять. Ви, мабуть, велике начальство. Давайте не будемо думати про мою подорож до Москви. Я поклялася побачити забитого моєю власною рукою гітлерівця, і я його побачу. Щодо дилетантизму і самодіяльності, ви маєте рацію. Але хіба ж не для того існуєте ви і ваша організація, щоб нас навчити? Залізна переконаність прозвучала у словах Галини, і Матузов зрозумів, що сперечатися, намагатися вмовити цю жінку марно, а з іншого боку. Капітан, який став уже полковником, мимоволі захопився ясними і цілеспрямованими галининими думками. Може, і справді буде корисна ця група? Не віриться. Надто багато вже знає прикладів, коли самодіяльні розвідники, молоді, сповнені ненависті до ворога, попадали в гестапо, ступивши тільки перший несміливий крок. Бо розвідка це наука, і самодіяльність у ній видно здаля, як видно на сцені у трупі професіональних акторів, початкуючого актора-аматора. Але відмовити Галину неможливо значить, треба допомогти. Гаразд, сказав Матузов, більше я тебе не переконуватиму, хоча знай. Можливість твого від'їзду до Москви не відпадає. Коли ти вирішиш, я знатиму, як вас знайти. Галина аж похлинулася від радості. Ні, цього не знатимеш ні ти, ні твої товариші. І взагалі я тут довго не буду, але зв'язок тобі залишу. Я вас ще побачу? Не знаю. Мабуть, це станеться тоді, коли радянська армія визволить Старогорськ. А тепер слухай мене уважно. Я думаю тільки про те, як зробити, щоб тобі було безпечніше працювати, щоб справді була діяльною ваша група. По-перше, зватися ти будеш Мадонна. Це твоє зашифроване ім'я. І свої донесення підписуватимеш саме так. По-друге, тобі забороняється мати вдома будь-які записи. Запам'ятай, коли б не з'явилося до тебе гестапо, воно нічого не знайде бо ніяких матеріалів у тебе не буде, ніяких записів, усе в голові. Ваш будинок мусить бути поза підозрою. По-третє, приймаючи хворих, ти інколи необережно їх розпитуєш. Мою бабусю ти розпитувала досить довго. Ніяких запитань. Коли до тебе прийде агент Гестапо, це може бути точнісінько така ж бабуся. І ти виявиш зацікавлення, скажімо до дислокації арт-дивізіону в селі Комарі, то ночуватимеш ти вже у в'язниці. Веселу перспективу ви мені малюєте. Зате цілком реально. Робота є робота. І коли ти хочеш бути корисною, то про мої слова не забудеш. По четверте, задумка з готелем люкс зовсім непогана. І твій Іван, очевидно, людина досить грамотна бо все розрахував, як, на мій погляд, приблизно правильно. Толові шашки можна дістати просто на базарі у рибному ряду, де всяким рибальським начинням торгують. Ними дядьки рибу глушать. Але, боронь Боже, мати вдома бодай шматочок вибухівки. В люксі і тільки там треба нагромадити потрібну кількість толу, ясно? Ясно. І вибух повинен статися не просто в першу ліпшу ніч, а коли в готелі справді збереться повно офіцерів. Тому твоя тітка мусить весь час бути в курсі. Вона і так завжди в курсі. І все-таки, Петре Івановичу, малою і незначною, здається мені, оця готельна операція. Спочатку здійсни її, а потім скажеш, якою вона здається. Але ти маєш рацію. Збирання даних про ворога це важливіша справа. Не поспішай. Придивись, найбільші розвідувальні викриття завжди складаються з сили селенної систематизованих дрібниць. Це правда, але не для мене робота. Я мушу свого власноручно знищеного фашиста побачити. Може, і побачиш але завдання в тому, щоб сотню гітлерівців знищити і самій живою залишитися, плоди своєї перемоги відчути. Ну, до того мені байдуже, а от мені не байдуже. І скажу тобі чесно, оцей настрій твій мені не подобається. Людина мусить життям своїм дорожити. Тільки тоді вона справжня людина. Мусиш усвідомлювати, що ти часточка радянської держави. Тоді й ціну життя свого знатимеш. Що у нас іще? Зв'язок.